nyudas Wen kunye ga giyo anjo go la mo dita mo anyo dai Ho chi kira asung ra ngi ro asung go la la mo dita mo anyo dai Hon dai ma tra ka ra me ngo ashi go la la mo Sen ni da utu go anjo go Allah mo di ta mo anjo da. Osta chira ti ta ni ro andal ko Allah mo di ta mo anjo da. Undi ma tu ka ra men do si go Allah mo di ta mo anjo da. Sen ni da utu go anjo go Allah mo di ta mo anjo da. Iramur anyo adan go azal itamo anyo dai. Kulli matima kamar amen ashi go azal itamo arinyo dai. Ogla kari ko ta anyo re alan go azal itamo arinyo dai. yariringo sunko yariringo ronga hatala yo yodlo sandu khani yodlo roka hatanya mandaridlo mazo khadi yodlo ronga hatala yo yodlo sunko ni yodlo ሮቦታያም ድጋንደር ይድሞ ወሰንዱ ቸቂዮ ዝገይ ሮን ሃታ ለባዮ ይወዝሞ ወሰንኮሻኒዮ ዝገይ ሮሰንኮ ከሽንደር ይድሞ ወሰንኮ ቸቂዮ ዝገይ makan gan yung go ti go la la lo li ta dai na chi mar chi di ni e ja ri sa ta la ta mo nyon dai un so mar ku di ni e to ta la la lo li ta mo nyon dai un dai Mengantar seketika matu ani go Allah mod itamo anyondai. Mengata nama yuna uci go ati go Allah mod itamo anyondai. Nakta marji kizini ejari seta Allah mod itamo anyondai. Warta jigisos na go Allah mod itamo anyondai. Macho chura ki e matru ni go ala lo ita mo anyo dai. Ngatan hayu na uchi go ati go ala lo ita mo anyo dai. Honga glamal hudi ni e jari sa ta ala lo ita mo anyo dai. Khomar jgali ni e tore alang tha ala lo ita mo anyo dai. nga shi ge ge san ma e to ndi na go la wa lo li ta mu nyo ndai ng chi ve ma e ma ni go la wa lo li ta mu nyo ndai ko ya ri ya han ba cha wo ar go go bo ndi kha ru gu ju ma ya han ba cha

Digmal hujam na uchigi ve kodaral itamu nyondai. Chotiyun haklam udhub jilri talaral itamu nyondai. Chinin hangot unyo jilri godaral itamu nyondai. Chukham sechaga uchigo tigo dalal itamu nyondai. Чохтар гэнэ дэгэр ау чого зэ ко залал итамо нёндар. ወድግማል ቁጭርን እጭርግን ዘኮዛሎን ኢታሙ እኞንዳይ ወኳዩን አኳውቶንቻ እኞንዳይ ወኳሜን ሀርጀፕ እቻር ሪጎዛሎን ኢታሙ እኞንዳይ ወቹም ግል አሸር እንጆጎ እቲጎዛሎን ኢታሙ እኞንዳይ ወቻቾ ካም ትረኽን እካሽም ዘኮዛሎን ኢታሙ እኞንዳይ digma loqotan nyangachi ze ko la lo ditamo anyonda chokla yon hagla jancha ade ta la lo ditamo anyonda Onga mi tingo sa nyo chilla yin go la lo ditamo yeah yeah yeah Yeah. አስንኮ ያሪ ለመብቶ ሞይ ወንዳሮ ሸጋግ ሸቀቶ ታገ ናታገ ወመብሆገ ጋግ መሪኛት አንበታየ

رمى بهتان هداد شنطة يعني روح يعني Ditamu nyondai Bacai khachar ecefan de go lawo ditamu nyondai Nati hendung de asu ayin go lawo ditamu nyondai شفت بروكو يوم فاق من قوض غلط يتامو نيون داي روران هندين ادقجو ين قوض غلط يتامو نيون داي ونك جاردون كار اتسا اند قوض غلط يتامو نيون داي نعماري خطق اسا ين قوض غلط يتامو نيون داي Chúa ra mà mô yung phở xa dư mình ngô ra ra lọt y ta mô nhờ đời. Guru kingli na ut gi jong yin go la la mo anyo dai. Utam se pu ma tso sa de go la la ma di ta ya sa ayin go la la ma di mo anyo dai. Chum gi la yong sa sa gi aman go la la ma mo anyo dai. Kamani hit na ut gi jong ayin go la la ma mo anyo dai. Oh yeah. 呀哩呀哩不落，马可呀哩难过；罗塔切莫得呀不落，马可牛难过；罗塔切一千里不落，马可牛拉过；罗塔切一根驴子不落，马可都路过。 Rotachimisha shebimo hamako enegori. Rotata haracha babimo hamako yori gagoi. Rota hayuha mebimo hamako yegagori. Rota hamuja yabimo hamako tanegori. ሮታዋም ልካታ ብሞ ማኮኝታ ጎሪ አሮማታዎ መሆኔ ያብሞ ማኮኞ መጎሪ ሮማታ ይዘይረሚብሞ ማኮኝ ገጎሪ ማታ ይዘይሌብሞ ማኮዬ ጎሪ ماتای جمیل کچاب هو ما کوچنی گوری نادیاری نهنگو تا بچه ای

ويهوتيفال انهقو تحت ضواجي ويمهافال يهديقو وداتك تداتي ويهين الهيقو تحمد موجي ويهمين الشيقو وتاتم تبوكو علي rồi hát xe xe anh thấy cô ta anh được tung ra em đây rồi chỉ hát xe đi cô ta chỉ chỉ ra cái đây rồi anh lăng anh đi cô chú xem đây cả ngô dài rồi anh nên chỉ cô ta chẳng đến với mà sao anh ngồi việc cái cái cái cái 果园，呀，果园，俺们果园里来了，那农家哥，那不难来，红的红，黄的黄，来，叫农家哥来不难来。 ᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮ ᱮ ᱦᱟᱹᱡᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱩᱠᱷᱤ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱟᱜᱮᱱ ᱱᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱩᱜᱟᱹᱱ ᱮ ᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱵᱩᱛᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱵᱚᱛᱚ ཁོང་དེ་hunde che e e ngoduracho hondachaye mei rogalu shi na bu tungen na bu thahu Onda hoyo mo je sam ko ne to ho cha mai Onda ho ga na she ba ta shi ma bo ma